Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Kaže dalje znači počinje prvu stvar kaže ješhedune lillahi ta'ala bil vahdanije oni svjedoče Allahu uzvišenom vahdanijet jednoću volir rasuli bir risale ono buve a svjedoče uh, poslaniku sallallahu alejhi ve risalet, risalu i su su buvat. O jarifune rabbehum azevađeli bi sifati eleti netaka biha vahjuhu netaka biha vahjuhu wa tenziluhu au šehide lehu biha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. E, ovaj poglavlje sad govori, znači ovaj prvi poglavlje akidesku govori u stvari isbatu sifati Allahi ta'ala, potvrđivanje Allahovi svojstava. Znači, ovo ovdje što će govoriti nekoliko rečenica, govori o potvrđivanju Allahovi svojstava. Znači, govori o Allahom e, Vahdanirtu, da je poslanik sa da je, da je sa poslanstvom i vjerovjesništvom. Kaže, o jarifune, to je ova stvar, jarifune Znaju e, njihovog svoga gospodara, bisifatihi eletine takabira, sa sifatima, svojstvima, eleti biha. Znači, ono što je spomenuto u vahju, znači u vahju to objavi, tenzilu što je spuštano, u Koranu, kaže eu šehide lehu bihar, ili kaže što je posvjedočio tim svojstvima a, a, njegov poslanik, salallahu alim sallam. Alama varadetel ahbaru sihah, što je prenoseno u vjerodostojnim haberima, a to je hadisima. O nekalatil odul anhu, i preneseno je od pouzdanih e, ravija, pouzdanih provjerenih ravija. Kaže, Eh, yusbitune lehu eh, eh, jalla jalaluhu ma esbetehu li nafsihi fi kitabi. Potvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala ma athbata ono što je on sam sebi potvrdio u svojoj knjizi. Kaže Allah lisan Rasule, kaže i na jeziku njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, "Wala ya'taqidun tashbihan li sifati bi sifati halfi." I kaže nisu uvjereni da da sifati, svojstva Allaha Đelešanuhu e, tešbihen, da liče e, sifatima, svojstvima njegovih stvorenja. Vojekuluna innehu halaka adem bijedeji. I kažu, znači ovo sad navodi te stvari, neke primjere e, u što su bili ubijeđeni, u što je bio ubijeđen Selef umeta o, opisu Allaha Đelšanu. šta kaže? kažu, Allah Želešanuhu Adem, stvorio je Adema sa svoje dvije ruke. E, naravno, sad kad bi za sve, e, argumente za sve što spominje, znači to bi uzelo mnogo, mnogo prostora, mnogo vremena. Da navedemo sve te primjere. E, ova stvar da je, da je Adama stvorio sa, sa svoje dvije ruke, znači to je potvrđeno, u vjerodostojnim hadisima. Kaže kema nasa subhanahu ali e, alihi, to je potvrđeno i u ajetu i hadisma naravno. E, kao što kaže uzvišeni uh, kale ja iblisu ma menake en tesđude lima halaktu bi Kaže o iblis šta te spriječava da učiniš seđdu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije ruke. Znači, potvrđeno bi je da je, znači sa svoje dvije ruke. Da je stvoren Adem sa, dvije ruke da laže Lešanu. Potvrđeno da Lešanu ima dvije ruke. To je pojenta. Kaže, e, i kada potvrđuju, ehle su žemada ima dvije ruke. Kažu, njegove ruke ne liče i njegovim stvorenjima. To naglašavate, vrlo bitna stvar. Wala yuharrifun el keliman vade. Niti kaže izvrću, iskreću riječi sa njegovog, njihovog mjesta. Bihamli vjedein, tako što će tumačiti e, dvije ruke Allaha Đelešanu ala ni'ametin, da su to dva ni'ameta, kao što kažu, ko? Koja sekta kaže to? Šarija maturidije, znači to je njihovo tumačenje. Ili drugo, ao kuvetin, ili da su dvije snage, dva nijameta ili dvije snage. Oni kažu nisu to ruke, ne misli se na ruke. E, šta je njima problem? Ako kažu da Alšan ima dvije ruke, onda liči stvorenjima, jer stvorenjima je dvije ruke. Ako liči stvorenjima, to je haram, kaže, da porežimo Alšanu sa stvorenjima. Antropomorfizam, kako kaže, jel? Ko to potvrđuje od nas, on, nas optužuju tim nazivom. I onda se treba kako da protumače taj ajet, kako se toga riješi, pa kažu to se misli na dva nijameta ili na dvije snage. Kaže tahriful mu'tazila. Znači o to je počelo od mu'tazila. A posle šarima Turidije kombinacija ostalih sekti, znači on su to uzeli, preuzeli od njih. Neke sifate eh, sedam potvrđuju, a, ostale jel, eh, tevile tumačili ili odbacuju. Kaže, to je tahrif iskrivljenje mu'tazila u tumačenju, u tumačenju značenja dvije ruke koje je došlo u kuranskom ajetu. Ko su mu'tazile? Mu'tezile su e, znači e, sekta skupina koja je nastala od čovjeka po imenu Vasil ibn Ata <clears throat> koji je došao, razišao se, bio sasjedio u, u, halki sa Hasan el Basrijem, pa su bili razgovarali, razgovarali su o fasiku, čovjek koji je fasik, griješnik. Pa on došao sa tumačenjem, kaže da je ta osoba kaže e, fi menziletin bejne menziletein. Kaže, to je osoba, kaže, na, stepenu između dva stepena, a to je kufr i iman. Pa kaže, Hasan el Basri je njega istjerao iz svoje halke. Istjerao iz halke zato što je došao sa tom tumačem, sa tom novotarijom. Pa je onda on, kaže, sjeo fa'tezele inde pa je sjeo kod jednog stuba u mešidu. U to u Basri se dešavalo. Pa se njemu priključio drugi jedan novatar, poznati novatar koji su učenjaci govorili, spominja ga pojmena, to je Amr ibn Ubeid. Pridružio se njemu i sa njim zajedno se našao i onda su oni okupili tu grupa i od njih je nastala, od njih su nastala ta sekta Muatezila. E, nastala riječ i Atezile znači izdvojiti se. I Atezile znači e, Wasil ibn Ata se izdvojio iz halke Hasanele Basrija, pridružili smo se ostali tako je nastala e, sekta Muatezila. Oni su poznati po sljedećim stvarima, znači duga je priča o njima. Poznat potom da negiraju Allahova svojstva, potvrđuju imena, ali negiraju svojstva. Za razliku džehmija koji negiraju i svojstva i imena. E, druga druga stvar, kažu da nije moguća, to znači sve oprično e, tekstovima, da nije moguće da se vidi Allah Đelešanuhu očima na sudnji danu, misli se, Kažu također da je Allahov govor stvoren, da ljudi stvaraju svoja djela, da nije Allah žalno stvorio. Ovo sve što radimo, kaže to, nije, nije stvorio Allah nego to ljudi svojim radom stvore to. Radi se u tumačenju kadera. Znači, to Alšan nije odredio. I također ova zadnja stvar zbog čega se različi sa Hasan a to je e, da je fasik između na menzili, između dva, dvije menzile. Znači, e, on je na mjestu između dva mjesta, između, kafi, između kufra i imana. Uh, e, ove su glavnih osnovni pet stvari u kojima se različi sa ehlu sunova džema, poslije se normalno druge stvari pridodate tome. <clears throat> Kaže, e, ovdje kaže autor, kaže, e, znači, ehli sunna tako opisuju e, Allahov, znači, znači, potvrđuju ono što je došlo u Koranu i u sam sunna, da on ima dvije ruke, kaže, a ne kao što je tahrif muatezila, iskrivljenje muatezila i džehmija. E ko sa džehmije? Džehmije su nastale od osobe Džehm ibn Safvan, koji je došao sa tom novotarijom. <clears throat> bio je ubijen, Džehmi svan završio tako da je bio ubijen od eh, Selima ibne Ahveza, Mazenija, Bimr, u gradu Mr. To je eh, pred kraj eh, hilafeta Beni Umeje. Džehmije se se složili sa Mu'tezilima u negiranju Allahovi svojstava, imena i svojstava. također negiranju viđenja laži šanu na hiretu, također negiranju kadera. I e, znači dodali su tome još stvari da nije dozvoljeno opisati Allaha subhanahu sa bilo kojim svojstvom e, koje imaju stvorenja. Pa ako stvorenja se kreću, a došlo u šerijskim tekstom da Allah šanu se kreće, dolazi, i silazi, kažu to ne možemo prihvatiti nikako. To on liči stvorenjima. Sve što liči stvorenjima, ona automatski negiraju. Naravno, oni su došli tu sa strane filozofije. E, normalna je stvar da se prihvata opis Allah ono što dođe šarijetskim tekstom. U Koranu nešto opis kaže, jes, tako je gotovo. A oni obrnuto, prvo su umislili u svojoj glavi, znači na filozofski način. Allah Žešanu, znači mora biti bio savršen, mora imati sve nešto, nešto, onako nešto da ga, ovaj, ovaj poput Džehmi, oni kaže, jel, opisuje Allah tako takozvani muatile. Sva svojstva su onaj, odbili od njega. Pa kažu za, za jel, ovaj, eh, kada bi neko pitao da, da opiše Allaha Đelešanuhu, da, kao što ga opisuju, kaže, komunisti, a komunisti opisuju Allah kako? Da ne postoji Allah Po komunistima ne postoji Allah Kaže, ne bi bio bolji opis od Džehmija. Jer oni kažu Allah kaže, niti zna, niti je ovdje, niti je gore, niti znanje ima, niti ovo, niti to. Sve mu negiraju. Sve što je došlo u šest u 60. oni to negiraju. A time hoće da ga uzignu. Kako to najbolji opis nečeg što ne postoji. Najbolji opis nečeg što ne postoji, kako Džehmi opisuje Allah Đešanu. A u stvari to je iz njihova oči. Zato su i optuženi da su zindici, munafci. Htjeli da unesu smutnju i nerijedu akidu muslimana i unijeli su. Pa su drugi došle sekte pa pravili kombinacija. Nešto od Šarija, nešto od džemija nešto od ovog, nešto od onog, odnosno od Muatezila i od džemija Tako da oni negiraju. Ovaj, čak negiraju da Allah Šanu živ da, da, znači da je živ. Ako kažu da je živ, a imamo živa stvorenja, znači liči stvorenja, ne može živ. Nego nešto, niti je živ, niti je mrtav. I tako dalje. Znači, to je smiješno. Njihov opis, a lažeš Anu, to je, nevratna stvar, jel? I najbolji opis za nešto što ne postoji je ono kako oni opisuju, a lažeš Anu. I zato jesu i optuženi da su zindici Znači odbija da od stvara, da šanu radi, da Alašanu kadir, da nešto urade. Znači sva svojstva koja je došla on e, odbija e, e, zato što to, ta svojstva kojima je opisan, liče stvorenjima. I on su došli, znači krenuli, prvo su, i to je njihov problem, znači ispravno je za njih reći, znači on su spojili dvije stvari. Prvo su uporedili Alađa sa stvorenjima, pa on su dodali drugu stvar, pa su odbili sva ta, taj opis od Allaha Šanu da ne bliči o stvorenjima. Znači, prvo su, prvo su on napravili poređenje. Poređuje Allaha Šanu sa stvorenjima, pa su onda odbili sva, sva taj opis kako ne bliči o stvorenjima. napravili, znači, duplu stvar, duplu glešku. E, kaže, uh, e, šeho e, Sabuni nastavlja dalje, kaže, ehlekehumullah, kaže da Allah Žešanu upropasti, motezili džahmije. Kaže, ehlu sunna džama, volaju kejfunehuma. El Sunnatul kaže, kada govori o Allahovim rukama, smatraju e, da ona, ju kejfu, znači, bi kejf, da, e, da, ne kažu kako, su, e, kako izgleda Allahove ruke, kakve su. Vola je hunehuma. Niti upoređuju sa nekim ostvorenja Allahove Bi eidil mahluqin, znači, rukama stvorenja. Kaže, tashbihel mushabbiha. To je sad nova sekta mushabbiha. Imamo sektu mušebiha, <clears throat> koji su e, upoređivali, a to je vrlo mala skupina, čak se ne, može naći neko, e, od, prije, e, spominje se da ima ta sekta, ali da neko kaže poimeno da je bio u toj sekti, ja, vrlo rijetko se može naći ime i pripisati njemu da je bio na, tom uvjerenju da je upoređivao Allaha Đelšanu sa stvorenjima. Da kaže, recimo, Allah ima dvije ruke, kaže ima dvije ruke kao što imaju stvorenja dvije ruke. Allah se kriječi kao što stvorenja kriču i slične stvari koje su, koje su jel, ovaj, spominuti za Lašan. Ima oči kao što, kao što ima oči. I tako dalje. Uh, uh, hadelehumullah. I za njih kaže da Lašanu jel, da, ih, da ih ostavi na cjedilu. Uh, je tri te sekte. Znači, Ehlu Sunna Džema se od tri te sekte. Pri, uh, potvrđuju to Lašanu ima dvije ruke, ali ne spominju kakve su, znači nisu slične stvorenjima, kakvo su, na koji način, kojeg oblika, kojeg opisa, to ne spominje zato što nije opisano šerijskim tekstovima. Kaže, وَقَدْ أَعَادَ اللَّهُ تَعَالَ أَهْلِ سُنَّةِ مِنَ تَحْرِيفِ وَتَشْبِيهِ وَتَكِيفِ Kaže, Allah Žešanu sačuvao ehli sunnet, misli selef ovog umeta, ehli sunnet al džema, mine tahrif, od tahrif, znači iskrivljivanja, razumijevanja šerijskih tekstova značenja. Tešbih uporeživanja, ono kako opisa Allah Žešanu, sa, sa stvo, e, sa stvorenjima. O i da kažu Allahovo svojstvo je takvo i takvo. Kaže, alehim bitarif o Tefim i kaže, e, dao je svoju blagodat, da Sunna Džemaja kaže, bitarif, znači da znaju šta znači, znaju šta znači ruk. Ne mi ne znam ruk, kaže ima, e, kao što ima jedna sekta kod, kod, šarija. Oni kažu, mi privatno sve što je došlo u Kur'anu i Sunnet, kaže, od svoj stava. Samo kad ne znamo šta znači. Kaže, je, došao opet ali ne znaš što znači Rahman, kaže. Jes došlo, kaže da je on alim. Rahman znači milostiv. A alim znači e, onaj koji zna. Kaže, jes tu došlo, ali ne znamo to. Ne znam što znači kada tu. I onda ispadnu smiješni, ono, sad doviš, ja Rahman, doviš, ovo milostiv, kad ne znamo što znači to milostiv. Samo znamo da je došlo i prihvatamo to. I ovo, kaže, ima došlo je da Allah ima dvije ruke, ali ne znamo što znači dvije ruke. Znači to je ovaj, još, što kaže čanci ovo je gore, gore poimanje nego ono pogrešno tumačenje, znači da kažu dva nije imate dvije blagodati, dvije snage. <clears throat> Allah Žešanu kaže dao blagodat uh, eh, ehle sunnetu, kaže u, eh, eh, da znaju šta znači to, svojstvo, znaju njegovo značenje u arapskom jeziku, te fim razumijevanju tog, kaže hata seleku se bile tenzi. Tako da su, kaže, išli putem teohida tevhida, znači Allahove jednoći, prihvata ono što je Allah sebe opisao. Smiješno da neko dođe, Allah sam sebe opiše ovako, poslanik sam opiše ovako i mi kažemo nije to tako, nije mislio tako. A nema jednog argumenta da, odalažeš lažeš onih poslanika sa koji ukazuje na to da nije se mislilo po tim riječima tako nešto. O tenzih, a to je tenzih, a stvari, da, ono kao, jel, kao što je došlo u Koransku ajetu, se ke misli Allah šanu ne liči ničemu. Doći nam taj ajet, govorit ćemo o temu. kaul, kaže, i ostali su kaul ta'tili o tešbih. I kaže, ostavili su, napustili su kaul, ne slijede kaul, stav oni, uh, e, mišljenja onih koji atil, koji negiraju. To su takozvani muatile. Muatil negiraju sva sva lađa To su džahmije. Znači, kod njih ne, znači, ne prihvate nikakav svojstva što su Kur'anu sunetu. Sve to s velikom namjerom, s velikim ciljem, a to je kao da zihula, da Allah Žešanu uzdignu najviši stepen, univerzalnost Allah, Žešanu, univerzalnost Boga, najvišeg bića, tako dalje. Ste došli, a to se filozofsko filozofiranje, jel, pametovanje, koje su preuzeli iz, drugih civilizacija kultura. Pa su onda oči da spustu na šerijeske tekstove, pa onda mora i nešto što im smeta, ajeta, hadisa da odbaci, da drugačije protumači i tako dalje. <clears throat> I zato njima smeta Buharija i Muslim. Ovim novotarima. U Buhari Muslim ima potvrđenih hadisa u kojima je potvrđeno potvrđeno u Buhari i muslimu, potvrđeno u hadisima, svojstva laži Alšanu. E, e, I tim se potvrđeno ono čemu je Ahlusunil džema. A njima to smete. onda nema drugog načina da kažu da je Buhari muslimu da je ubačen hadisa. su židovi izmislili. Izmislili te hadise i ubaci u Buhari muslim. Da bi mogli opravdati svoje novotarije na čemu jesu. E, I da završimo, kaže, od tebe o kaule ta'ala i kad slijedili su riječi Allaha subhanahu ta'ala, ali se ke misli šein vahu e, nije ništa njemu slično, Wahuwa samil alim. Znači negiranje ovdje da bilo, bilo šta je slično Allahu Đelešanu onom kako opisao samo sebe, a onda u nastavku se potvrđuje Wahuwa samil alim. Ona je onaj koji sve čuje i sve vidi. Da bi vidio i da bi čuo, da bi vidio mora imati sredstvo sa kojim vidi. Da bi čuo mora biti sa nešto sa čime čuje. Znači potvrđeno je da ima ta svojstva, a negira to liči stvorenjima. I napravit ćemo pauzu. Svanik Allahumma vamti, ašadan la, lente, tu bolike. Salatu ala Rasula Muhammedu sallallahu alaihi sallam, emma abad. Kaže šehu Islam Sabuni dalje Vokama barad al Kur'anu bi zikri jedin, kaže kao što je došlo u Kur'anu spominjanje dviju ruki, ruku Allahu Želešanuhu, lima halaktu bi jedeje, ono što sam stvorio sa svoje dvije ruke, ili kaže vakauluhu bel jedahu memsuta tani, junfiku kejfeša, nego kaže njegove su e, dvije ruke otvorene junfiku udjeljuje kako hoće koliko hoće kaže također varadatel ahbar siha Uh, uh, došlo je u vjerodostojnim hadisima an Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve bi jed spominjanje ruke ke haberi uh, mehađeti Musa wa Adem, kao, kao hadis, u stvari hadis mutefakun alihi, uh, rasprava, dijalog između Muse i Adem alihi selam. Uh, eh, wa qawlihi lehu uh, halakake Allahu bi jedihi wa esđede leke melaiketeh. Allah Žešanu te stvorio svojom rukom, znači to je rekao Musa Adem alihi selam. Allah Žešanu te stvorio svojom rukom, i naredio melecima da ti učini seždu. <clears throat> Uh, pa kaže vam isto kao lihi la ajalu saliha dhurrijeti min, eh, men halaktuhu bi jedej kemen, uh, kemen kultu lehu kun kun, Kaže, neću uh, učiniti, kaže, uh, dobri, dobrim čovjeka od moga zorijeta, moga, moga potomca kojeg sam ja stvorio sa svoje dvije ruke, poput onog kojeg sam stvorio sa riječima kun fe kun budi, pa je on bio. <clears throat> nas na koga se ovdje misli. Kaže u qawlihi sallallahu alejhi ve i riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi eh, halak al-firdaus bi, jed, bi jedihi. Allah šanu stvorio je firdaus sa svojom rukom. Ha, eh, hadis bilježi da rekutni Bejheki, a, kao što došlo hadisu Hasa ibn Fejle, kaže ine lahe azevađele halaka selate tešija bi jedih. Allah je stvorio tri stvari svojom rukom. Halaka Adama bi jedih, stvorio Adama svojom rukom. Wa ketebe tevrate bi jedih, napisao je tevrat svojom rukom kaže Wagara el Firdeus bijedihi i zasadio je, odnosno stvorio je Firdeus svojom rukom. Znači ovdje navodi te neke šerijaske tekstove koji potvrđuju E, iz e, Korana iz sunneta potvrđuju potvrđuju da Allah Žešanuhu ima dvije ruke. Naravno ima mnogo drugih e, šerijskih tekstova, znači nije cilj ovdje u svim stvarima koje spominje da se, da iscrpi sa šerijskim argumentima. A onda nastavlja dalje šehu sam eh, Sabuni pa kaže dalje u opisu Allaha Đelešanovu kazalike je kulun fi sifat također kaže kažu u svim svojstvima eleti nezela bi zikri al Kur'an koje su, eh, koje su opisane u Kur'anu kao spuštene sa Kur'anom u warad bih akhbar sihar i kaže koji su došli u vjerodostojnim hadisima pa onda nabraja ta svojstva znači kaže mine sem'i a to Allah, da eh, čuje basari da vidi wal ajni Eh, eh, oko, da Allah ima oko, wal već da ima lice, wal ilm, da Allah ima znanje, wal kuve, da ima snagu, wal kudre, da ima moć, wal ize, ponos, wal azame, uzvišenost, wal irade, volju, wal mešije, jedno i drugo, znači irade i mešije imaju u našem jeziku otprilike isto značenje, znači htjenje i, volju, wal qaul, riječ, wal kelam, govor, wal rida, zadovoljstvo, wal sahat, srđba, wal hub wal e, ljubav i mržnja. Sve ove stvari koje navode, znači sve je to došlo u šerijetskim tekstovima Kur'ana i sunnete da je opisan na Da voli, da mrzi, da se raduje, da se rasrdi, da govori, da hoće nešto, da, je, e, da je njegovo htjenje takvo, da se ponosi nečim, da ima kudret, da zna, da e, ima lice i tako dalje. Kaže, wal farahi wa dahek, da Allah se raduje, da se Allah smije i mnogi druge stvari koje su navedene. Znači nije cilj da se od sve detaljno. Sve ove stvari su došle u Kur'anu Sunetu, da je Allah Žešanu opisan ovako, u vjerodostojnim znači šerijetskim tekstovima. Kaže min gajri tešbihin li min zalik besifatil, marbubin wa Kaže bez toga da se upoređuje bilo šta od spomenuti stvari da liči svojstvima stvorenja. U svemu ovo što je opisano. Belijente hune fiha ila ma kale hula ta'ala o kale Rasulullah sallam. Nego završavaj na tome. Što je rekao Allah Žešanu opisao sebe i što je rekao Allahu poslan, njegov poslanik sallallahu alaihi sallam. Min na lih. Bez to, da dodaje nešto viška o sebe. Vola i dafin, da dodaje neki dodatak na to. Vola Kifin, da kažu kakvo je njegovo to svojstvo. Kako Allah Žešanu se raduje, kako se smije, kako voli, kako mrzi, kako, kako Allah se rasrdi. Kako govori, kako priča, čime priča i slične stvari. Znači, vola e, kifle, znači ne kažu kakvoće tih svojstava, jer ne znamo, nismo obaviješteni. Vola te niti upoređujemo to sa stvorenjima. Vola niti iskrivljujemo to značenje. Kako Allah kaže da se raduje, da kaže, ne, ne mi se raduje, nego hoće, hoće kao što kaže Šarima kad kaže raduje se, nego kad nagradit će oni. Mislim, ne, ne, kako se radovat ta Nego kaže, misli se da će to da će i nagraditi. Jel? Nagradom. Jel? Vola tebdil, niti da mijenja njiho znači. Vola tagir, promjenu da pravi. Vola izalete lafzil haberi amma tariful arab. Niti, kaže, niti e, mijenjaju e, riječ e, koja je došla u, u, tekstu od onog što je poznato kod Arapa. Znaju se šta znači ove riječ kod Arapa. Kaže, o da, da kažu da to ne znači nešto drugo da ostavi značenje koje je došlo u arapskom jeziku. vili munker, mustenker ili ustenker. munker ili uh, ustenker. Recimo da, da tumači pogrešno tumače. Jednu riječ kao što je munker, da to znači ustenker, neka, neka druga riječ, da je slična nju približno nešto, samo da ima malo drugačije značenje. Kaže, rune ala zahir. Kaže, rune znači, prenose to ta svojstva koja su opisana ala aladari po vanjskom značenju. Prihvataju svojstva po vanjskom značenju. Ovo je vrlo bitna stvar kod su sunne Ko Kod selefa akidi u tumačenju svojstva Allaha Đelešanu. E, I ovdje su naravno došli eš, a, došli ešarima turidije sa jako opasnom stvari. Ova, inače oni e, u imanu smat, oni su u imanu tumačenju imana su na akidi džehmija. A to je da je iman marife da imam spoznaja. Ali su došli ovdje u tumačenju svojstava, znači ne tekvire ljude. Šta god čovjek da uradi, bitno sad da zna za Allah, da, da priznaje laže šanu ne može izaći iz Islama lako. Znači nisu, tekvir je daleko s te strane. Ali u čemu tekvir? Jedino tekvir u ovoj stvari. Kaže, ko uzme svojstva laže šanu. po vanjskom značenju, da kaže Allah šanu ima rukom, kaže jesu ima ruke, ono što mi znamo da je ruka. Ima oko, kaže mi priznamo da ima oko. kako je tako prihvat po vanjskom značenju svojstva, uporedio Allaha lešanu. kaže, sa stvorenjima, a to je, je dijelo kufra. Oni tekfire zbog ovoga. Naravno, spuštanje na pojedinca, to je priča za sebe. A za njih je kufr jedino ova stvar. Ono ostalo možeš, jel, sam bitno da zna za, za šanu, šta god da radi, ne može izaći iz islama. Pa spojili te, te dvije suprotnosti kod sebe u svoju akidu. Ovo sam malo samo izašao sa, iz, iz ovog ovdje govora. Kaže, jekilune ilmehu ilallahi ta'ala. Prepuštaju ilmehu, ovdje, znači, doslovno bilo, znači, prepuštaj znanje, znanje tih svojstava Allaha ne se ne misli znanje, misli se kunhahu. Kakvoću ti svojstava prepušta Allah Znači, ne znamo kakva ta svojstva. Allah sebi potvrdio, znamo što znači. Jer u jekirune bi enne tevilehu eh, la I potvrđuju da značenje, odnosno kakvoću ti svojstava ne zna niko osim Allah Želešanu. Kema ahbar Allahu an rasihine fil ilmi. Enehum jekulune, kao što došlo u Kuranskoj suri Ali Imran, o rasihune fil ilmi jekulune amena bihi kullu min indi rabbina. Oma je zekr lalul bab. O rasihune fil ilmi, znači oni koji imaju pravog šerijeskog znanja, jekulune, kažu amena bihi, u sve to što je došlo u šerijskim tekstovima, E, kaže, kulno meni indi rabina. Sve je to od Allaha i to Allah šan naredio, naredio da prihvatamo ono što dođe od poslanika sallallahu alejhi Znači i došlo u Kur'anu i sunetu. Kaže je yadhkaru ila ulul bab." A kaže e, opomenu, opomenu pouku ne uzimaju osim oni koji su obdareni pameću. E, ovdje zašto spominje ovdje u rasegu na filmin Jakulun Amena bi, znači prihvata se to, ne znamo kakvoću tih svojstava, a ono što dođe u kuranskim tekstovima, znamo šta znači, samo ne znamo izgled kakvoću. Ovo je vrlo bitna stvar da se razumije. Zašto? Zato što ovo koriste šarima turide ovaj, ovaj dio, ovaj moment ovdje. Pa kažu, kažu, selef ovog umeta je bio, po pitanju svojstava, bio je na stavu da prihvataju ono što došlo u šerijskim tekstovima o opisu Allaha Đelešanu, međutim ne i to što znači. E to je ono drugo tumačenje. Inače, znači, Ešarija i imaju dva tumačenja svojstava. Ili tevil ili tefvid. Tevil, znači, onaj opise uh, Allaha Đelešanu tumači na drugačiji način nego što je došlo u širijskim tekstovima. Pa kažu za ruke da su dva nijemeta ili dvije snage. To je jedna vrsta tumačenja da kaže Alašanu isteu alal arš, Alašanu uzdigao na on kaže isteula, Alašan gospodario Arša, kao što kod nas prevedeno u, u, u, u, ovaj, prijevodu Besima Korkuta. To je jedno tumačenje, znači vil, pogrešno tumačenje tih svojstava. Drugo tumačenje tefvid, kada prihvatamo to da je došlo u Kuranu sunetu nazvano tim imenima, međutim ne znamo znanje, prepuštamo znanje Alašanu, nemam pojma šta to znači. Prepuštamo to znanje Allahu Sve što je opisano. Privatamo, jesu kada je došlo, jesu Koran došlo, ali šta znači kad to ne znamo? Što je smiješno, jel? Što je, Užanski kaže da je gore ovo drugo, ovo drugo gore od prvog. Što je smiješno da Allah kaže za sebe nešto u kontekstu, jednom kontekstu iz koje se razumije šta to znači, kada on ne znamo šta to znači. <clears throat> Uglavnom sa ovim dijelom završava uh, šejhul islam, znači sad ćemo ga dosta cijelo vrijeme zvati šejhul islam Sabuni, Evo Osman Ismail Sabuni, završava sa govorom o svojstvima. Znači, dovoljno nap- e, spomenuo osnovne stvari vezane za svojstva. Dalje ide sljedeću temu. Andalusam.